Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախում արտադրված հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը համալրել են Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինությունը։ ԵՀԿ առաքելությունը պլանային դիտարկում կանցկացնի Հադրութի շրջանի արևելյան ուղությամբ։ Հադրութ քաղաքում շարունակվում են կենտրոնական ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները։ Կրակի դադարեցումը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում փոխզիջման կարևորագույն պայմանը։ Երևանում այսօր վերջին հրաժեշտն են տվել ծանրամարտի օլիմպիական չեմպիոն Յուրի Վարդանյանին։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր հաստատել է կառավարության որոշում համաձայն որի Գեգամ Բեգլարյանը ազատվել է Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, ըստ նույն որոշման Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի պարտականությունները ժամանակավորապես վերապահվել են վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Վլադիմիր Բալասանյանին։ Արցախում նախագծվող եւ թողարկվող հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը ներառվել են Հայաստանի զինված ուժերում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանը։ Ներառված են այնքանով, որքանով վտանգ են ներկայացնում հակառակորդի համար, ասել է Դավիթ Տոնոյանը։ Նախարարի պաշտոնակատարը նշել է նաև, որ բազմաթիվ նորություններ կան տեղական ռազմաարդյունաբերության կողմից։ Դրանք ոչ թե գիտակոնստրուկտորական, այլ արտադրության փուլում են։ Դա վերաբերում է նոր տեխնոլոգիաներով նոր զինատեսակներին, նշել է նախարարի պաշտոնակատարը։ Անդրադառնալով Նախիջևանի ուղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի առաջխաղացմանը Դավիթ Տոնոյանը ասել է. Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Նախիջևանյան ուղությամբ ադրբեջանական զինված ուժերը ոչ մի տարածք չեն ազատագրել եղել է մինչ դիրքային տարածություն, որը որ կրճատվել է։ Ընդ որում Նախիջևանի տարածք, որտեղ որ երբևիցե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը վերահսկողություն չեն իրականացրել։ Հաշվի առնելով այդ առաջ խաղացումը, մենք դիմել ենք որոշակի միջոցների, որպեսզի չեզոքացնեն հնարավոր առավելությունները, որոնք որ կարող էին առաջանալ այդպիսի տեղաշարժումներ։ Խոսելով օպերատիվ կապի հաստատման գործընթացում անմիջական հրամանատարների ներգրավմանը նախարարի պաշտոնակատարը նշել է. Դա միջադեպերի նվազման համար շատ հզոր միջոց կարող է լինել, բայց այս փուլում մենք սահմանափակ ենք եւ համանախագահների մոտ բարձրացնում ենք հարցը։ Ինչ վերաբերում է հայկական ստորաբաժանումների Սիրիա մեկնելուն, Դավիթ Տոնոյանը նշել է, որ ավարտին է մոտենում համապատասխան փաստաթղթերի ստորագրման գործընթացը։ Սիրիա հայկական ստորաբաժանումը կմեկնի կամ այս տարվա վերջին կամ հաջորդ տարվա սկզբին։ Ազնագազմը ամբողջությամբ պատրաստ է։ Ընդգծել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է Արցախի հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին, Գանձապետական համակարգի մասին Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, բաժնետիրական ընկերությունների մասին Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության օրենքում փոփոխ փոփոխություններ կատարելու մասին, հիմնադրամների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին, աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման մասին, թափոնների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, Տեղական ինքնակառավարման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, տեղական турքերի եւ վճարների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, երեխայի իրավունքների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին, Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին, հարկային ծառայության մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, նոտարիատի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, առևտրի եւ ծառայությունների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքները։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Նոյեմբերի 14-ին Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին հադրութի շրջանի արևելյան ուղությամբ։ Այս մասին ասել են արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Արցախի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աչակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Հադրուտ քաղաքում շարունակվում են կենտրոնական ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացան հաջորդի շրջակազմի աշխատակազմի քաղաքաշինության եւ տեղական ինքնակառավարման բաժնի վարիչ Արծիվիկ Մարյանի աշխատանքները իրականացնել հաջորդ քաղաքի ազատամարտիկների եւ զինվորական ավանդանող տեղամասերի փողոցների վրա։ Կատարվել է շուրջ 1170 քառակուսի մետր սահատակման աշխատանքներ։ Իսկ հողօգտագործողների փողոցը բարեկարգվել խճապատվել է։ Դպրոց տանող փողոցի վրա գտնող աստիճանները լրիվությամբ վերակառուցվել են։ Վերակառուցվել է նաեւ հենապատերը։ Այդ աշխատանքները իրականացնել է Դիժակշին փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից։ Ադրուտ քաղաքի Գարեգին Մեժդեհի փետրվարի 20 եւ Արթուր Մկրտչյան փողոցներում կատարվել են փոսալսման եւ հաստատապատման աշխատանքներ իրականացնել է Խարավան համանախագահ պատասխանատվության ընկերության կողմից։ Այդ փողոցների բարեկարգման իրականացման հարցը բնակչության վաղուց սուզող խնդիրներից է։ Քաղաքում վերանորոգվել է քաղաքապետարանի եւ թանգարանի շենքերի տանիքները։ Հադրուտ քաղաքում վերանորոգվել է նաեւ 8 բնակելի տների տանիքներ։ Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնել Հադրուտ համայնքը ընդգրկող Վանք եւ Տակ գյուղերի ճանապարհների, ինչպես նաեւ գերեզմանները տանող փողոցների վրա։ Կատարվող աշխատանքները վերահսկվում են ինչպես քաղաքաշինության նախարարության, այնպես էլ հադրուտի շրջակազմի քաղաքաշինության Հանրապետության եկեղական ինքնակառավարման բաժնի կողմից։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանը դեկտեմբերի 6-ից 7-ը մեկնելու է Միլան, մասնակցելու ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի 25-րդ նիստին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգոսնախարարության մամուլոխոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Հարցին արդյոք Միլանում կայանալու է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգոսնախարարների հանդիպումը, Աննա Նաղդալյանը պատասխանել է. Համանախագահների կողմից եղել է առաջարկ մինչև տարվա վերջ ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի ժամանակ կազմակերպել նախարարների հանդիպում։ Երբ հստակեցվի այդ հանդիպումը, հանրությունը կտեղեկացվի համապատասխան կարգով։ Կարծում եմ, որ շատ կարևորություն չպետք է տալ այդ ճակերտավոր մեխանիզմին։ Հնարավոր է Ադրբեջանի կողմից զինադադարի խախտումները մեղմացել են, բայց չեմ կարծում, որ դա քաղաքականության փոփոխություն է։ Այս մասին ասել է Հույդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը, անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումից հետո ստեղծված օպերատիվ կապին։ Տպավորությունս այն է, որ այդ երկխոսությունը պարոն Փաշինյանի նախաձեռնությունն է եղել, եւ այդ երկխոսությունը ինքնին կարող է դրական լինել ասել է նա եւ որպես զինադադարի ռեժիմը ամրապնդելու երաշխիք կարեւորել է Ալիևի համաձայնությունը ԵԱՀԿ լիազորությունների մեծացման նկարահանող սարքերի տեղադրման առումով Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի վարչապետի հետ առանձին այս հարցը կարգավորելու փորձեր անելով իրականում խուսափում է այն պարտավորություններից, որը ստանձնել է 2016 թվականի ապրիլից հետո Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումների արդյունքում։ Ադրբեջանի հիմնական նպատակը նախ այս պայմանավորվածություններից խուսափելն է, եւ երկրորդ նպատակը քարոշչական է, որը ցույց տա, թե առանձին էլ կարող են խոսել։ Ասել են դա. Ինչ վերաբերում է Հայաստանի շահին, ապա Կիրոմանոյանը ասել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձել է ցույց տալ, որ ինքը կարող է Ալիևի հետ խոսել, պայմանավորվել եւ այդ պայմանավորվածությունը իրականացվի։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի պահպանումը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների միջնորդական առաքելության արդյունավետության եւ ղեկավարման էական ասպեկտների հարցում փոխզիջման առաջխաղացման կարևորագույն պայման է։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին հարաբերական կայունությունը պահպանվում է, հրադադարի ռեժիմի խախտումների թիվն էլ նվազում։ Մենք կոչ ենք անում կողմերին լրացուցիչ միջոցներով ամրապնդել լարվածության նվազեցման դրական միտումը, նշել է Լուկաշևիչը։ Արցախի եւ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունների համատեղ նախաձեռնությամբ եւ Հայ օգնության միության ֆոնդի աջակցությամբ Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորումում այսօր ավարտվել է ընտանեկան բժշկության վերապատրաստման ծրագիրը։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված տեսական եւ գործնական դասընթացներին Ստեփանագերտից ու շրջանների բուժմիավորումներից մասնակցել է 42 բժիշկ։ Հայ օգնության միության ֆոնդի առողջապահական ծրագրերի ղեկավար Համարցում Սիմոնյանի խոսքով վերապատրաստման 6 շաբաթյա դասընթացներին Երևանից հravirված մասնագետներն իրենց փորձն ու գիտելիքներն են կիսել Արցախցի գործընկերների հետ։ Նրա հաղորդմամբ ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Այս տարի շատ կարելի ասել արդյունավետ, այսպես նախաձեռնությամբ երկու մեր երկրների առողջապահության նախարարությունները եւ առողջապահության Հայաստանի ազգային ինստիտուտի համատեղ նախաձեռնությունն էր, որ մեծ թվով ընտանեկան բժիշկների, հատկապես համայնքներում աշխատող տեղերում վերապատրաստում է։ Ինչով էլ կարևոր, աշխատատեղերը երկարաժամկետ չթողնելով բժիշկները ստանում են կրեդիտավորված դասընթաց, գիտելիք, հմտություն, որը հետագայում միգուցե նաեւ հնարավորություն կունենան մեր մեկ այլ ծրագրի միջոցով, որը իրականաց իրականացվում է մայրաքաղաքում, լրացնել արդեն գործնական հմտություններ ձեռք բերելով եւ սրանով մենք կարող ենք քիչ թե շատ վստահ լինել, որ Արցախի համայնքներում, Արցախի բժշկական հաստատություններում աշխատող մասնագետները գոնե առաջիկա մի քանի տարիների համար նորություններին, հմտություններին տեղեկացված են։ Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության ազգային ինստիտուտի բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Հովանիսյանը նշել է, որ ծրագիրը ներառում է թերապիայի եւ մանկաբուժության ուղղությունները։ Դասընթացը տեսական գիտելիքների եւ հմտությունների փոխան փոխանցման ու յուրացման առումով իրականացվել է ինտերակտիվ մթնոլորտում։ Ծրագիր է, որ իրականացվել ենք այստեղ մեկ ամսվա ընթացքում, առաջին ուղակի բժիշկների շարունակական կրթություն ենք իրականացրել եւ մանկաբուժության բնագավառում եւ թերապիայի բնագավառում։ Ներառել ենք շատ բազմաթիվ հարցեր ներառել, դասընթացը եղել է շատ ինտերակտիվ եւ տեսական գիտելիքի տեսանկյունից եւ հմտություններ որոշակի։ Մեր շփումը շատ անմիջական տեղ ունեցավ դասընթացի ժամանակ եւ ինտերակտիվ, այսինքն նրանք միայն լսողի դերում չէին, բավականին գիտելիք եւ հմտություն ձեռք բերեցին այս 6 շաբաթվա ընթացքում եւ դա կկիրառեն ազգագրամիջության ռուսական օգնություն իրականացնելու գործընթացում եւ ավելի որակյալ բուժօգնություն իրականացնելու վստահ եւ մանկավարժության բնագավառում եւ թերապիայի բնագավառում եւ հիմնականը տեսական է եղել, բայց նաեւ գործնական ժամանակություններ են դասավանդվել։ Այս երկրորդ մասում 36 բժիշկ են մասնակցել եւ Ստեփանակերտից եւ բոլոր շրջաններից։ Վերապ վերապատրաստման ծրագրի մասնակից Կովսականի տեղամասային հիվանդանոցի վարիչ Լուսինե Սարգսյանը կարևորում է դասընթացների շրջանակում ստացած գիտելիքները։ Բացի այդ, նշում, որ այդ շրջանակում շփումն ու փորձի փոխանակումը նույնպես երկրորդական չեն իրենց աշխատանքում։ Ծանոթացանք մենք մեկս մյուսիս եւ աշխատանքային փորձով եւ անձնապես եւ վաղվա օրը արդեն լուսավորվում է հիվանդի համար, ինչու, որովհետեւ երբ մենք շրջաններից հիվանդին ուղարկում էինք հանրապետական հիվանդանոց, մեզ համար հայտնի չէր մենք որտեղ ենք ուղարկում հիվանդին կամ ինչպիսի բժիշկ կլինի կամ ինչպիսի մոտեցում։ Այժմ մենք ունեցանք մեր շրջանային բժիշկների հետ կապված հարավետական հիվանդանոցի բժիշկների հետ մեկ մեծ թիմ, որը դա հիվանդի վաղվա օրվա ապահովագրման հարցը լուծեց։ Կարողացանք այս կարճ ժամանակահատվածում սիրել, սովորել եւ հարգել մեկս մյուսից եւ առողջապահության նկատմամբ ունենանք գերազանց մոտեցում։ Ունեցանք այնպիսի փորձի փոխանակում, որը մեզ համար նորություն էր։ Բացի նրանից կար ֆազաներ, որոնք մենք նույնիսկ չգիտեինք դրա մասին կամ մեր իմացածը լուսաբանվեց եւ մատուցվեց մեզ։ Դա շատ կարեւոր գործընթաց է։ Նշենք, որ բժիշկների վերապատ պատրաստման ծրագիրն Արցախում իրականացվում է սկսած 2011 թվականից Ամերիկայի հայ բժիշկների միության եւ հայ օգնության միության ֆոնդի աջակցությամբ։ Դուգլասը մեկ լուրեր Մենք համոզված ենք, որ հիմա ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը վերապահված է Հայաստանին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանը։ Դիտարկմանը, որ արդեն հայտնի է, այդ պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցիչը չի լինելու, իսկ Հայաստանի դիրքերը երերուն են, Միրզոյանը նշել է. «Չէի ասի երերուն են, բնավ չէի ասի»։ Նա ասել է Հայաստանի դերը կամ արդյունավետությունը որևէ կառույցում գնահատելիս համակողմանի եւ համալիր պետք է նայել։ Արարատ Միրզոյանը նշել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի հետ ռազմական անվտանգությունը կապ չունի։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը ընդունել է ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին դիտորդական առաքելության հիմնական կազմին։ Տիգրան Մկուչյանը ընդգծել է ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության կարեւորությունը գալիք ընտրությունների ժամանակ։ Բարձր գնահատելով դիտորդական առաքելությունների դերն ու նշանակությունը ընտրական օրենսդրության կատարելագործման հարցում Տիգրան Մկուչյանը ներկայացրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից իրականացված ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման նախապատրաստական աշխատանքները։ Երևանում այսօր վերջին հրաժեշտ են տվել ծանրամարտի օլիմպիական չեմպիոն, աշխարհի 7-ակի Եվրոպայի 5-ակի չեմպիոն ԽՍՀՄ սպորտի վաստակավոր վարպետ Յուրի Վարդանյանին։ Քաղաքացիական հրաժեշտը տեղի է ունեցել Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Լեգենդար ծանրորդին կհուղարկավորեն Կոմիտասի անվան Պանթեոնում։ Յուրի Վարդանյանը մահացել է նոյեմբերի 2-ին երկարատև հիվանդությունից հետո։ Ստեփ անց Մինդալարս անցակետի ռուսական հատվածում ժամանակավորապես դադարեցվել է բեռնատարների մուտքը դեպի Վրաստան։ Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատնից հայտնում են, որ մերկասառույցի պատճառով կցորթիչով եւ կիսակցորթիչով բեռնատարների համար փակ է վերին լարստանող Գուդաուրի Կոբի ճանապարհ հատվածը։ Մարտադար ավտոմեքենաների համար եւ Անցակետը եւ Գուդաուրի Կոբի ճանապարհահատվածը բաց են։ Խորհուրդ է տրվում երթևեկել միայն ձմեռային անվադողերով։ Թողարկման ավարտից առաջ լսեցեք հայտարարություն։ Արցախ գազ փակbaşıնի տիրական ընկերությունը իրազեկում է, որ վթարական խարգելիչ, ինչպես նաև ներմիացման աշխատանքների իրականացման նպատակով սույն թվականի նոյեմբերի 14-ին ժամը 10-ից 12-ը ժամանակավորապես կդադարեցվի Ստեփանակերտ քաղաքի ներքոնիշյալ հասցեների բնակիչ բաժանորդների եւ հիմնարկ ձեռնարկությունների գազամատակարարումը։ Ազատամարտիկների 23, Մխիթար Գոշ 1, Նաբերեժնի 3-րդ նրբանցք 11-ից 33 կենտ, 36-ից 64 զույգ, Ադամյան 2-ից 10 զույգ, Դավիթ Բեկ 22, Խարկովյան 5-ից 25 կետ, 8-ից 30 զույգ, Հեքիմյան 7։ Հայցում ենք ներողամտություն պատճառված անհանգստության համար եւ խնդրում պահպանել գազից օգտվելու անվտանգության կանոնները։ Եվ եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում վաղը սպասվում է անբավարարություն տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։